c'est Francho Maitiak qui dit que c'est abandonné. Personne ne l'a eu officiellement. Frantxo maitiak du erraiten abandonatua dela. Neok ez du ukan ofizialik. Gero eta gutiago bizida gure lujaldean, beraz, beharrak ez ditu ongi ezagutzen a besoin, ne serait-ce que pour ces, ces, poids lourds qui circulent. Bainan bai, Donian Egarazik behar du saiesbide bat, bakarrik euh, hiri erditik pasatzen diren kamion handien desbideratzeko. Euh, eta aterabideak badira, tren bidetik adibidez, baina eliminatuak izan dira, kontseilu orokorrak eta akitaniak tren bidea berritu nahi izan baitute. Euh, le conseil général qui laisse entendre que financièrement, euh, en ce moment, ça va pas trop bien. Gero, kontseilu orokorretik ulertarazten dute, diru handirik estela. dela beraz François Maitiak zer egin du. Plutôt que moi annoncer que ça ne se ferait pas pour des raisons X, je vais dire que le maire de Saint-Jean était contre. Erraiteko ordez desbideraketa etzela eginen hainbat gatik, erraiten du Doniane Garaziko auzapeza dela kontra, afekzio berezi bat baitu Donibane Garazirentzat. Euh, il a une affection particulière pour Saint-Jean, voilà, il le dit.